Santa RM. Y comenzó sin darme cuenta. He visto más de 5.000 personas corear mi canción, la misma que escribí yo solo en mi habitación. Muchos no tuvieron fe de esta mente incomprendida. Yo entregué mi vida al rap y el rap me entregó una vida. He dormido en hoteles de 5 estrellas, en hostales con basura, y botellas. He brindado mi confianza a algunos seres nauseabundos, desconfiado de personas que se volvieron mi mundo. hoy por ellos ando dando tanto talento de mí pero mucho más entrego por aquel niño que fui. Me dijeron yo el rap, espera, ya deja eso. Y esa fue la última vez que esa perra me dio un peso. Me han abuchado interrumpiendo mi actuación y he volteado al público volviendo la vida para arriba, abajo, da mil vueltas, pero entiende, lo difícil no es llegar, lo difícil mantenerse. Yo nunca he sido de los que corren por miedo. Los que conocen saben siempre puesto huevos. Con los mismos amigos, a la distancia he compartido escenario con mis ídolos de la infancia. Yo he recorrido de México a Barcelona, por las costas del Perú, callejones de Pamplona, en las calles de Quito y los barrios de Medellín. Y empecé en mi habitación grabando con un calcetín sin darme cuenta. Y no sé dónde va a parar, que traigan otra va mi cuenta. Y valió la pena la vida a mi modo. Comencé siendo cachorro, después me convertí en lobo. El estómago vacío, mis tenis llenos de lodo. Ahora la foto de mi mami la traigo de puro oro. Recuerdo los comienzos, el Santa me brindó un coro. Él ya estaba bien pegado, me ayudó y arriba el noro. Aprendí varias lecciones que marcaron de pequeño. Hoy te puedo hacer un libro de cómo lograr un sueño, de cómo ponerle empeño, de tu vida ser el dueño, de darle honor a tu barrio mientras se consume el leño, de cómo me fui a Colombia Colombia nervioso pa'l rap al parque Esperando antes del show que Rosario a me marque De todos los amigos que se volvieron mis socios De cómo desde niño soñaba ser de los sucios De la mejor canción en algún momento de ocio De ver tu cara en alto, tu disco en algún anuncio y comenzó sin darme cuenta, cuenta y no sé dónde va a parar